Totoo ang buhay sa mga kwentong makulay At ang storya mo ang bumibigay love. araw sa inyo, Popoy at Hasmin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marisa, 52 years old at may maliit na kainan dito sa Quezon City. Matagal na akong avid listener ng MOR, simula pa nung DWRR pa lang kayo. Matagal ko na ring binalak na magsulat sa inyong programa, pero hindi lang ako makaipon ng sapat na lakas na loob. Actually, walang ibang tao ang nakakaalam na sumulat ako sa inyo. Pero ngayon ay handang-handa na akong magbahagi ng aking kwento. Dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi isang simpleng karanasan lang. At hindi rin ito tipikal na pinagdadaanan ng isang tao. Pero makakaasa kayo na lahat ng nakasaad sa sulat ko ay totoo at walang halong imbento. Nangyari ito ilang dekada na ang nakakaraan. Tubong Negros Oriental ako, at Hasmin. Bisaya ako, pero isinalin ko na lang sa wikang Tagalog ang kwento ko para mas madaling maintindihan ng inyong mga tagapakinig. Taong 1982, nung magpa siya akong magpunta ng Maynila para humanap ng trabaho. 20 years old ako nung mga panahong yun. Pero imbis na sa Maynila, sinubukan ko muna ang swerte ko sa Pampanga dahil halos karamihan ng mga kamag-anak namin ay nandun. Nakitira ako sa bahay ng tiyahin ko kasama ang pinsan kong si Glenda sa bayan ng San Simon sa Pampanga. Doon na rin ako nakahanap ng trabaho. Naging bookkeeper ako sa isang construction company. At sa aking pagtatrabaho doon, nagkaroon ako ng dalawang kaibigan dalawang kaibigan na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Ang una ay si Benny. Siya ang accountant ng construction firm. Naging malapit agad kami sa isa't isa dahil mabait siya at napakamaginoo. At ang isa naman ay si Rene, ang anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Marisa. Oh, Bentley. Good morning. Ay, kamusta ka naman sa trabaho? Eto, okay pa naman. <laughs> Basta yung mga tinuro ko sa'yo ha, tandaan mo. Oo naman, ako pa. Ah, sige. Ah, pasok na ako. Mukhang busy ka na eh. <laughs> Di naman. Ah, um... Sabay tayo mag-lunch? Lunch? oh, sige ba? No problem. <laughs> Thank you. Ah, bakit ka naman nagti-thank you? Eh, kasi sasamahan mo ako mag-lunch mamaya. Sira. Ako nga dapat mag-thank you eh. Kasi buti na lang talaga, meron ako nakakausap agad kahit bago pa lang ako dito. Saka salamat din sa pagtulong sa akin ha. <laughs> Ano ba? Magkakasama tayo dito. Sino pa ba magtutulungan, di ba? <laughs> Libre kaya kita mamaya. <laughs> Huwag na. Wala pang sweldo. Ako na lang manlilibre sa'yo. um, Benny. Mm. Sino yung babae na yun? You know, yung matanda na may kasamang lalaki. Kanino ka pa kasi sila nakikitang palakad-lakad sa buong opisina? pati ata sa warehouse eh. Ano ka ba? Si Mrs. Sinayda yan. Siya ang may-ari ng pabrikang to. Tapos yung lalaki na kasama niya, si Rene. Anak niya yun. Mm. Pero kasamahan din natin dito sa trabaho. Oh. Kaibigan ko yan si Rene. Mabait yan. Mamaya papakilala kita kapag tapos na sila mag-usap ng nanay niya. Mm, sige. Pero teka, mukhang dito sila yata papunta oh. Oo ano. Sakto pala. Huwag kang mag-alala. mababait yan. Rene, pare! Oh, Benny, Teka, bakit? Wala ka pa sa pwesto mo. <laughs> Nag-time in ako, no? Uh, good morning po, Ma'am Sinaida. Good ah. morning din. Oh, sino tong magandang dilag na to? Ah, ma'am, ah, Rene, si Marisa po, bago empleyado po natin. Ah, oo. Marisa, narinig ko ang pangalan mo sa HR department. Kailan ka ba nag-umpisa? Ngayon lang po. Um, maraming maraming salamat po, Mrs. Sanaida, para sa oportunidad na to, ah. Thank you po, Sir Rene. Magkaedad lang tayo, huwag mo na akong puin. Tsaka wag sir ang itawag mo sa akin kasi magkapareho lang tayo ng trabaho. <laughs> Hindi porket anak ako na may-ari eh, nakatataas na ako sa inyo. Kita mo, sabi ko sa sa'yo, ayos tong si Remy. Ah, <laughs> ikaw Benny, may sinabi ka na pala dito kay Marisa tungkol sa akin ha? Sana lang di mo ako sinisiraan. <laughs> Huwag ka mag-alala, sir. Rene. Eh, Rene, puro positibo naman yung mga kwento nitong si Benny. Ah, eh mabuti naman kung ganun. Eh basta pag may sinabi tong kalokohan, sabi mo agad sa akin ha. <laughs> Naku, wala po, sir. <laughs> Alam mo Marisa, isa pang sir mo sa akin, hahalikan na kita. Uh, ho? Hop! Yaman ni Popcorn! Ayan ka na naman sa mga galawan mo rin eh. Di ka na nahiya. Nasa harap ka ng nanay mo tapos nagpapapogi ka kay Marisa. <laughs> ano ka ba, Benny? Walang problema sa akin yan. Magandang bata naman kasi itong si Marisa. Ah, nako, sinabi niya pa po, ma'am. Nikki, <laughs> nako, teka lang po ah. Nahiya na po ako sa mga <laughs> pinag-uusapan natin. <laughs> pasensya na, pasensya na. Naku, o oh, sige na. Maiwan ko na kayo dyan. Magkwentuhan mo na kayo. Pero paalala lang, ayos lang na magkwentuhan basta matatapos nyo lahat ng trabaho, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sinaida, yes po. Opo. Sige. Um, Marisa, Um, gusto mo sabay tayo mag-lunch? Uh, teka, teka, Brad. hmm. nauna na ako. Ha? Ha, ah, nauna na ako nagyaya. Oh, next time ka na lang. Uh, eh, te- teka. <laughs> Mabuti pa, sabay-sabay na lang tayo mag-lunch mamaya, okay? Para lahat, okay. Oh, sige na, magtatrabaho na ako ha. Alis na kayo dito sa pwesto ko. <laughs> sige, sige. See you later, Marisa. <laughs> See you. Popoy at Hasmin, naging malapit sa akin sina Benny at Rene. Palagi kaming sabay-sabay pumasok sa trabaho. Mananghalian, magmerienda, hanggang sa pag-uwi ay hinahati din nila ako. Sa sobrang lapit niya namin sa isa't isa, minsan, eh, nagbibiroan kami na baka isa kina Benny at Rene ang mahulog sa akin. At minsan talaga, ang biroan ay nauuwi sa totohanan. Parehas nagkaroon ng espesyal na pagtingin sa akin sina Benny at Rene. At parehas silang nais kong maging nobyo. Kaya naman nag-usap sila ng masinsinan. Pumayag silang sabay manligaw sa akin. May the best man win, ika nga. Ako naman, dahil dalaga pa at madaling madala sa kilig, ay sumakay lang ako sa gusto nilang gawin Inisip ko na lang, napatas na paraan din yon para makita ko kung sino ang karapat-dapat sa matamis kong oo. Magkaibang magkaibang dalawa Popoy at Hasmin. Si Benny, napaka-natural lang manligaw. Palagi niya akong kinukwentuhan tungkol sa pamilya niya at sa sarili niya. Pero hindi rin siya nakakalimot na alamin ang lahat tungkol sa akin. Hindi rin siya mayaman kaya dinadaan niya ako sa praktikal na diskarte. Serena naman ang klase ng manliligaw na lahat ay ibibigay sa'yo. Kung si Benny, nagbibigay ng pinitas na bulaklak sa kung kaninong bakuran, si Rene naman ay nagpapadeliver pa mula sa flower shop. Araw-araw palagi akong nakakatanggap ng material na bagay mula sa kanya. At kitang-kita ko talaga ang pagiging porsigido niya. Pero Popoy at Hasmin, sabay man silang nanliligaw. Pero meron pa ring mabilis na nakaangat sa kanila. At iyon ay si Benny. Sinagot ko si Benny pagkatapos ng tatlong buwan simula noong nagumpisa silang manligaw. At kahit na nga kasi napakasimple niyang tao, e eh nagawa niyang mapakilala sa akin kung sino talaga siya. At hindi ko pinagsisisihang siya ang sagutin ko. Ang problema, Popoy at Hasmin, nahirapan akong sabihin yun kay Rene. Nahirapan ako kasi natatakot din akong makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Una sa lahat, kaibigan ko siya. Natatakot ako na baka sumama ang loob niya sa akin. Pangalawa, kahit malapit kaming magkaibigan, ay hirap pa rin akong basahin ang tunay niyang ugali. Mas tahimik kasi siya kumpara kay Benny at madalas napakalalim niyang mag-isip. Pero syempre, kinailangan ko pa rin lakasan ang loob ko para patigilin na sa panliligaw si Rene para hindi na humaba pa ang araw ng pagpapaasa ko sa kanya. Hi Marisa. Oh, Rene. Ah, uh, Marisa, sabay na tayo magtanghalian mamaya. Nadaan ako ng kantin kanina papasok. Meron sila nung paborito mong bopis. Ah, Sabihin kita mamaya ha. May tinatapos lang kasi ako eh. Hindi kasi ako maka-oo sa'yo. Baka kasi may idagdag pa sa akin yung superior ko. Alam mo na. Ano ka ba? Kailangan mo din kumain. Di naman buong araw eh. Nakasubsob ka sa trabaho. Ang swerte talaga ng nanay at nakuha ka niya para dito. Sipag-sipag mo kasi tapos yan oh. Ang ganda-ganda pa. Rene, di ba sinabi ko naman sa'yo, kapag nandito tayo sa trabaho, magkatrabaho lang muna tayo. Iyon kong isipin ng nanay mo at ng mga kaopisina natin na sinasamantala ko yung pagkakaibigan natin. Kahit pareho lang tayo ng trabaho, alam ng mga katrabaho nating anak ng may-ari ng pabrikan to. Eh, hayaan mo nang isipin nila ang gusto nilang isipin. Wala naman tayo magagawa doon. Ang mahalaga tayo. Yung nararamdaman ko sa'yo, di ba? Bakit ba kasi ayaw mo pa ako sagutin? Um, Rene. Ah, okay, okay. Hindi na muna kita kukulitin. Basta mamaya ah, sabay tayo kumain. Sige, balik na ako sa taas. Rene? Oh, Benny. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Niyaya ko na si Marisa mag-lunch. Nauna na ako. Karang pumapel, ha? Ah. <laughs> ah, ah. Oh, sige, una na ako. Marisa, mamaya, ha? Ah. Marisa, kailan mo ba plano sabihin kay Rene yung tungkol sa atin? Benny, konting panahon pa. Alam mo naman paniguradong masasaktan si Rene, di ba? Eh, kailan pa? Marisa, habang tumatagal, lalo lang humihirap ang sitwasyon. Lalo lang lumalalim yung nararamdaman niya para sa'yo. Hanggat di mo sinasabi na tumigil na siya sa panliligaw kasi tayo na. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Kaibigan natin si Rene. Hindi ko pa makuha yung tamang tiyempo. Saka, hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Simple lang. Sabihin mo, Rene, tumigil ka na sa panliligaw kasi kami na ni Benny. E, paano pag nagalit siya? Paano pag nagalit si Ma'am Zenaida? Baka pag nagkataon, paalisin pa ako sa trabaho. Kaya tayo, malaking utang na loob natin sa nanay niya. Alam mo, kung mahal ka talaga ni Rene, maiintindihan niya kung anong desisyon mo. Tsaka hindi ganong klaseng tao si Rene. Kilala ko yan, kaibigan natin yan eh. Marunong siyang tumanggap ng pagkatalo wala naman kasing hindi madadaan sa magandang paliwanag, 'di ba? At isa pa, natanggap nga niyang dalawa kaming nanliligaw, 'di ba? Napagkasunduan nga din namin na kung sinong piliin mo, at tanggapin namin na maluwag sa dibdib. Ewan ko ba? Natatakot lang kasi talaga ako sa mga posibleng mangyari. Marisa, mahal mo ba ako? Oo naman. Anong klaseng tanong ba naman yan? Hindi naman pala eh. Ba't ka ba natatakot na ipaalam sa kanila? Huwag mo nang isipin kung matatanggal tayo sa trabahong to. Maraming trabaho dyan, hindi lang to. Kaya lakasan mo ang loob mo. Kausapin mo si Rene para hindi na tayo magtatago. Marisa, mahal kita at gusto kong iparamdam sa iyo yun kahit nasa trabaho tayo. Buti naman, sinamahan mo ako magtanghalian. Kala ko, pipiliin mo na naman yung trabaho mo eh. Um, <laughs> hindi naman. Um, Marisa, okay ka lang ba? Hmm? May problema ka ba? Um, ah, uh, Rene, um, may sasabihin sana ako. Hmm, ano yun? Pero gusto ko, tawakan mo yung isipan mo para maintindihan mo ah. Ah, uh, anong ibig mo sabihin? Um, Rene, gusto ko sanang, ano, gusto ko sanang tumigil ka na sa panliligaw kasi, kasi sinagot ko na si Benny. Rene? Hmm. So, talo pala ako. Rene, anong talo ka? Hindi ka natalo. Pinili mo si Benny kaysa sa akin. Hindi pa pagkatalo yon? Rene, hindi naman laro to eh. Hindi talaga to laro, Marisa. Tagisan to, labanan. At natalo ako. Rene, marami pa namang magagandang babae dyan. Mas maganda kaysa sa akin. Pero ikaw ang gusto kong Marisa. Ikaw. Oo, pero... Tama na. Tama na. Pinili mo na nga si Benny. Pagtutula ka mo pa ako sa iba. Isang tanong lang, Marisa. Kailan pa? Kailan pa naging kayo? Um... Kanina lang? Kahapon? Nung isang linggo? Um, nung isang buwan. <laughs> isang buwan? <laughs> Ibang klase? Maiwan na muna kita. Rene! Uy, Rene! Kahit anong pagdadahan-dahan ko, ay nangyari pa rin ang mga kinakatakutan ko. Nasaktan ko pa rin si Rene. At ang masama nito, pakiramdam ko ay hindi lang siya basta nasaktan, kundi nagtanim din siya ng sama ng loob sa akin. Dahil sa mga sumunod na araw, matapos ko siyang kausapin, walang Rene ang nagpakita sa opisina. Sabi ng ilan ko mga katrabaho ay nag-resign na daw si Rene para pumunta ng ibang bansa. Ang ilan namang sinasa o ang ilan naman ay sinasabing nagkasakit daw at nasa ospital. Pero kahit ano pang sabihin nila, wala ni isa doon ang may matinding katibayan. Lalo tuloy akong nakonsensya. Di ko naman magawang tanungin si Ma'am Zenaida. Dala na rin ang hiya. Eh anong magagawa ko, Popoy at Hasmin? Nangyari na ang mga nangyari. Mas mabuti na yon kesa naman sa patuloy kong paasahin sa wala sirni. Kaya naman sa halip, E pinagtuunan ko na lang ng pansin ang relasyon namin ni Benny. Kahit na malungkot ako sa paglayo ni Rene, napupunoan naman ni Benny ang lahat. Unti-unting nawala ang lungkot hanggang sa puro saya na lang ang naramdaman ko. Pero Popoy at Hasmin, kahit masaya kami ni Benny, ay hindi pa rin maiiwasan ang mga taong kontra sa relasyon namin. At iyon ay ang mga kaibigan ni Rene. Kasama rin pati ang kanyang inang, si Ma'am Zenaida. <laughs> Alam <laughs> mo, ano, Benny, sakit-sakit na dyan ko ah. Tama na nga mga jokes mo na yan. <laughs> Ayoko na. <laughs> sige, sige. Hindi na. Hindi na. At saka, ano ka ba? Mag-aalans on na pala. Masyado tayo naaalis sa kwentuhan. Oo nga eh. Uwi na nga ako. Tara, hati na kita sa labas. Huwag eh, na, ako na lang. Dito ka na lang. Ano ka ba? Parang konting lakad lang eh. Kahit hanggang gate lang. Eh, sige na nga, tara. O, dito na tayo sa likod na pinto dumaan ha, para para mabilis na lang iikot. <laughs> Sige. Hmm, lamig. Oh, kita mo? Sabi sa'yo, huwag mo na ako ihatid eh. Oh, kailangan no ka pa. Oh, andito na tayo sa gate ah. Eh, ako na magbubukas. Sarado mo na. <laughs> Sige. Mm, pasok agad paglakad ko ah. Opo. Sige na. <laughs> Ikaw ang sige na. Lakad na, go. Sige. Bye Marisa. Bye. Love you. Love you too. Sige na, lakad na. <laughs> Nakapasok na nga ng bahay. Marisa. Ma'am, Ma'am Zinaida? Pa- paano po kayo nakapasok dito sa... dito sa... <laughs> Ikaw naman, Iha. Kanina pa ako dito. Andun ako sa may pintuan niyo. Nakabukas kasi yung gate nyo, kaya pumasok na ako. Pero hindi ko naman po kayo nakita sa... Shhh! Tama na. Okay lang. Baka hindi mo lang ako napansin kasi abala ka kay Benny. Um... Kamusta ka, Iya? Ho? Kamusta ka? Um, okay naman ho. Okay naman. Mukha nga. Mukha nga masaya ka. Um, ma'am, bakit po kayo uh, nap- napadalaw? Wala naman. Gusto ko lang makita kayong dalawa ni Benny para maintindihan ko kung bakit siya ang pinili mo. Ho? Huh? Ewan ko ba naman sa'yo, Marisa? Ano ba nakita mo dyan kay Benny na wala sa anak ko? Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan eh. <laughs> Hiwalayan mo na si Benny. Kairinig ka na lang, Marisa. Doon ka na lang sa anak ko. Ma'am Zenaida, mawalang galang na po ha. Ah. Hindi naman po ata tama yung hinihiling nyo. Mahal ko po si Benny. Mahal ka rin ang anak ko. Pero hindi ko po, hindi ko po siya mahal. <laughs> Ma'am Zenaida. Huwag mo sanang pagsisihan lahat ng mga sinabi mo sa akin ngayon, Marisa. Huwag mo sanang pagsisihan. Aalis na ako. Ilak mo ang kit, Marisa. Ilak mo maigi. Popoy at Hasmin, nakaramdam ako ng matinding takot nung gabing yun. Takot na hindi ko mapaliwanag. Basta ang tanda ko lang, inanlamig ako at kabadong kabado. Ewan kung takot ba o takot ba ako na baka may utusan si Ma'am Zenaida ng mga tao para gawan ako ng masama. O natatakot ako sa kakaibang naramdaman ko mula kay Ma'am Zinaida mismo. Para kasing nag-iba ang dating niya. Yung mabait at maalalahaning matanda. Eh napalitan ng matapang pero misteryosong pagkatao. Ewan ko ba? Siguro natakot ako kasi alam kong nagawan ko ng hindi maganda ang anak niya. Dapat ay eh, kinausap ko muna si Rene bago ko sinagot si Benny. Ang nangyari e eh parang isang buwan kong pinagmukhang tanga si Rene. Alam kong nasaktan ko siya, pero ginawa ko lang ang tama. Nagkataong lang na meron at merong masasaktan. Pero kahit ganon, alam ko naman na makakausad din si Rene. Mga bata pa kami that time. Panigurado, makakahanap pa rin siya ng babaeng higit pa sa akin at higit din niyang mamahalin. Pwedeng, oo, malungkot siya ngayon, pero mawawala din noon paglipas ng panahon. Gusto kong ipaliwanag kay Rene yun, Popoy at Hasmin, pero hindi na nga kami nagkita kahit kailan. Kaya pinanalangin ko na lang na sana siya na mismo ang makaisip ng mga bagay na yon. At kapag naisip na niya, baka sakaling mahanap na niya ang kaligayahang nararapat lang niyang maramdaman. Dear M.O.R. Popoy at Hasmin, matapos akong kausapin ni Ma'am Zinaida, ay hindi na nawala sa isip ko si Rene. Napaisip ako kung bakit pa umabot sa puntong kinailangan akong puntahan ni Ma'am Zinaida. Bakit gano'n na lamang ang kagustuhan niyang mapunta ako sa kanyang anak. Pero kahit na madalas akong napapaisip, hindi pa rin napigilan noon ang pagmamahalan namin ni Benny. Patuloy ang paglalim ng pag-iibigan naming dalawa. At sa di inaasahang pagkakataon, nagbunga ang pagmamahalan namin yon. Nabuntis ako. Ang problema, nag-resign na sa construction company si Benny bago ako nabuntis at nag-apply ng trabaho sa ibang bansa para makaipon ng pera para sa pinaplano naming kinabukasan. Sa madaling salita, mag-isa kong haharapin ang pagbubuntis ko. Bukod doon, mag-isa ko ring haharapin ang magiging reaksyon ng tatay ko kapag nalaman niyang buntis ako. Iniwan ko kasing mag-isa ang tatay ko sa Negros. Mag-isa na lang siya sa maliit naming bahay dahil ulina na kami sa ina at ang iba kong mga kapatid ay may sari-sarili ng pamilya. Pero kahit na iba't ibang pagsubok ang kailangan kong harapin, Maswerte ako dahil kahit malayo si Benny, eh nandyan naman sa tabi ko ang pinsan kong si Glenda. Yun nga lang, hindi lang si Glenda ang nandyan para sa akin. Marisa, tara na, akit na tayo. Naantok na ako. Huy! Marisa! Marisa! Mm. Kanina ka pa tulala dyan. Anong problema mo? tulala? Hindi oh. Nek-nek mo. Anong problema mo? Kasi alam mo, isang linggo ka ng ganyan. Hindi lang kita pinapansin. Kaso, pati ako, napapaisip na eh. Wala. Ano nga kasi? Wala nga, Glenda. Marisa, kapag hindi ka pa nagsalita, sa labas kita patutulugin. Seryoso ako. O, eh, di sa labas. Naman eh. Marisa, ano na kasi? Utang na loob, sabihin mo na para manahimik na rin pati ang utak ko. Dali, please lang. I can't take it anymore. <laughs> ano na? Yun na yun? Haha? um, Glenda. Oh. May sasabihin ako pero huwag kang mabibigla. Ayan ah. tayo eh. Yung mga ganyang linyang huwag mabibigla Panigurado nakakabigla yung sasabihin mo. Pero sige lang, go lang. Ano yun? Glenda, buntis ako. Ano ba yan? Nagtatanong ka ba o nagsasabi? Buntis ako. Hmm, si Benny ang tatay. Oo naman. Oh, eh, di naman pala nakakagulat eh. Magugulat ako kung sasabihin mo si Benny ang buntis. <laughs> Glenda naman eh. O, anong plano mo? Alam na ba ni Benny? Oo, pero Glenda, tayong tatlo lang ni na Benny may alam nito ah. Hindi ko pa nasasabi kay nanay ko eh. Oo naman. Mapagkakatiwalaan mo naman ako, no? Eh, teka, paano yan? Nasa Amerika si Benny. Wala. Kailangan ko lang siguro magantay. Ako lang muna siguro bahala sa sarili ko saka sa bata. Sirato kung makapagsalita, kala mo walang kaibigan. Huwag ka mag-alala, nandito ako para sa'yo. Alagaan kita. Ako muna ang Benny ng buhay mo. Aba, gumanda si Benny. <laughs> Sira. <laughs> Pero teka, bakit parang hindi ka pa rin masaya? Parang hilaw yung tawa mo. <laughs> Wala naman. Eh, hindi ko alam eh. Siguro kinakabahan lang ako. Kasi syempre, first baby ko to. Naiintindihan ko. May kilala akong OB ni. Mm, salamat, Glenda. Ah. Walang problema. Ano ka ba? What are friends for? Halika na, kaya tayo. Sige. Ay, teka. Sasarado ko muna tong bintana. Sandali lang. Hmm. Huy, Glenda, tagal mo naman saray ang bintana. Shh, shh. Diyan ka lang. Patayin mo yung ilaw. Ha? Patayin mo yung ilaw, dali! Teka nga, ha? Oo, ayan na, patay na. Halika dito. Dito ka sa likod ko. Dali! Bakit ba? Ano ba yun? Dito ka tingin ka dun sa may kanto. Dun sa may poste. Ha? Huh? Sa may poste. May nakatayo. Kita mo? Di, di ba nanay ni Rene yan? Marisa, bakit nandyan siya? Anong ginagawa niya dyan? At bakit siya nakatingin dito sa bahay? E, ewan ko. Marisa, kinikilabutan ako ah. Kinikilibutan ako! Kinikilibutan ako! Eh, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Teka nga ha, bakit ka ba natatakot ng ganyan? Marisa naman! Sinong normal na taong tatayo dyan sa kanto ng ganitong oras, Aber? Eh, sabi sa'yo may something dyan sa matandang yan eh. Um, dapat ko bang puntahan? Loka-loka! Bakit? Halika na nga! Akit na tayo! Akit na tayo! Ha? Huh? Akit na tayo, dali! <laughs> Glenda? Shh! Shh! Glenda, may tao sa pinto. Alam ko. Silipin ko? Wag! Bakit? Baka si Tanda yan. Uy, eh, dapat nga buksan ko pinto eh. Kasi tingnan mo, kaya pala siya nasa kanto at nakatingin dito sa bahay kasi balak naman pala niya tayo puntahan. Hindi! Halika na, umakit na tayo! Tara na! Marisa? Glenda, bubuksan ko na yung pinto. Marisa, wag nga! Ano ba? Bakit pa ayaw mo? Ayan ka na naman eh. Nag-iisip na naman ako ano-ano doon sa matanda. Sige na, umakit ka na. Ako nang bahala. Marisa! Glenda, umakit ka na. Marisa! Glenda! Marisa! Utang na loob, makinig ka na lang sa akin. Glenda! Si Ma'am Sinaida nga, nasa labas. The more nga na di mo pwede buksan eh. Ha? Huh? Marisa, hindi mo ba napansin Nasa kanto lang siya kanina. Nasa kanto! Naglakad lang tayo sandali, sabi nasa pinto na siya. Ano yun, lumipad? Kaya halika na, Marisa, umakit na tayo. Halika na, dali! Brenda, okay ka lang ba? Ako? Okay? Nakikita mo ba itong mga mata ko? Marisa, Diyos ko po, hindi ako nakatulog. Sa tuwing pipikit ako, mukha ni Zenaida nakikita ko. Shh! Glenda, inaan mo nga yung boses mo. Nako, Marisa, ayoko na. Gusto ko na mag-resign. Ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Simula na magtrabaho tayo dito, ayoko na sa matandang Zenaida na yun. Alam mo, mabuti pa mag-absent ka muna ngayon. Puyat na puyat ka eh. Oo nga eh. Antok na antok ako. Pupunta na lang ako sa bahay ng tita ko. Lenda, umuwi ka sa bahay. Umuwi? Wag na. Baka mamaya sumulpot ulit yung matandang yun. Lenda. Sige na, aalis na ako. Ay, ako tuloy tatapos ang trabaho niya. Ay, naku. Nakapasok na nga sa opisina. Marisa. Ma'am Zenaida, uh, andyan po pala kayo. Sorry po ah, hindi ko po kayo napansin. <laughs> Inaantay talaga kita. Um, bakit po? May kailangan po ba kayo? Tinataguan mo kasi ako eh. Tinataguan? Eh, eh hindi po ah. <laughs> bakit ka naman po gagawin yun? Uh, aywan ko. Kagabi kasi ayaw mo ko pagbuksan ng pinto. So, kayo pa yung nasa pinto namin kagabi? Bakit hindi mo ko pinagbuksan ng pinto? Alam ko gising pa kayo. Um, <laughs> pasensya na po ha. Ah. Akala po kasi namin kagabi, nung kaibigan kong si Glenda, akala niya baka kung sino yung nasa pinto <laughs> eh. Baka daw magnanakaw. <laughs> Marisa naman, kakatok ba ang magnanakaw? Nakakatampo tuloy. Um, pasensya na po ah. Hmm. Um, bakit po? Bakit po kayo nakatitig sa akin ng ganyan? Buntis ka? Ho? Um, paano niyo pong nalaman? Sino pong nagsabi sa inyo? Akin na lang yung bata. Ho? Akin na lang yung bata. Yung bata sa tiyan mo. Ma'am? Ako na lang magkaalaga. Akin na lang. Ho? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Ano po ba sinasabi niyo? Bakit ko naman po ibibigay sa inyo yung anak ko? Kapalit ni eh. Akin ang bata. Ano kapalit ni Rene? Eh. Ayoko po. Akin na. Huwag niyo po akong hawakan. Ah, excuse me po. Marisa, saan ka pupunta? Ma'am, pasensya na po. May kagawin po po ako. Marisa! Pasensya na po. Marisa! Uy! Glenda, nakalimutan ko yung baunan ko. Uy! ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Glenda, bakit? Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Ha? Basta, umuwi na tayo. Uh, okay, sige. Sige. Popoy at Hasmin, hindi pa rin talaga ako tinatantanan ni Ma'am Sinaida. Ang totoo, madami nang sinasabi sa akin si Glenda tungkol sa kanya. Keso, may pagkaaswang daw ang lahi, mangkukulam, mangbabarang, o di naman kaya ay may koneksyon sa mga engkanto. Basta iba daw talaga ang dating ng matanda. Ako naman, eh hindi naniniwala. Sa totoo lang, Popoy at Hasmin, Naniniwala ako sa mga nilalang na hindi natin kauri. Naranasan ko na kasing mapaglaruan ng kapre, ng kapre nung bata pa ako. Pero pagdating ko kay Ma'am Sinaida, mas naging abala ako sa pag-iisip ng mga makatotohanang bagay. Natatakot ako sa posibleng gawin sa akin ng matanda. Baka kunin niya ang bata pagkapanganak ko o di naman kaya, ipakidnap. Eh, mas naniniwala akong masama ang ugali ni Ma'am Zinaida kaysa sa kung ano pa. Kaya naman sa takot, minabuti naming mag-resign ni Glenda sa trabaho at umuwi ng Negros. Tumira muli ako sa bahay ng tatay ko, sa isang simple at maliit na bahay sa labas ng bayan at pinalilibutan ng mga puno. Kahit medyo malayo sa kabihasnan, pakiramdam ko, eligtas eh, ako dahil malayo ako kay Ma'am Sinaida. Pagkalipas ng ilang buwan, nanganak din ako. Lalaki ang baby ko, Popoy at Hasmin. Pinangalanan ko siyang Brian. At kahit sanggol pa lang, kitang-kita ng napakagwapo ni Brian. Manang-mana sa kanyang amang si Benny. At syempre, kumalat sa lahat ng mga kaibigan at kakilala ko sa Negros ang tungkol sa baby ko. Kaya naman marami ang dumadalaw sa bahay para makita siya. Kahit nga sa tuwing naglalakad lang ako sa bayan, eh ilang beses akong napapahinto dahil sa mga taong nais makita ang baby ko. Mula sa mga suki kong tindera sa palengke, mga kaibigan ng tatay, hanggang sa mga naging teachers ko nung high school, lahat ay gustong gusto si Brian. Sa una nakakatuwa dahil kahit papano Pakiramdam ko ay tanggap nilang dalagang ina ako at alam kong marami ang nagmamahal sa anak ko. Pero ang problema, Popoy at Hasmin, dahil siguro sa sobrang madaming natuwa kay Brian, ultimo mga hindi natin kauri, e natuwa rin sa kanya. Sa lokasyon pa naman ng bahay namin, hindi malabong palibutan din kami ng mga elementong naninirahan sa kagubatan at mayroon isang partikular na pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Baby Brian. Ah. Pait-pait naman ng baby. Di umiiyak. Good boy naman, baby. Oh. Mm. oh. Oh, nak. Bakit? Ah, wala, tay. Nalimpungatan lang po. Ah, oh, sige. Matulog ka na ulit. Kaya mo lang si Brian. Huwag mo nalaroin. Baka umiyak pa. Sige na, tulog na. <laughs> Sige po. Huh? Uh, ano yun? Tay, tay, kising. Gising, tay. Tay. O, oh, bakit ba, anak? Tay, may tao sa labas. May tao po sa labas. Ha? May sumisit-sit, tay. May sumisit-sit po. Maris? Chong? Anong nangyayari? Brenda, may tao sa labas ng bahay sumisitsit. Ha? May tao sa labas, narinig ko. Nako, baka kung sino yan. Baka magnanakaw. Wala namang magnanakaw dito, anak. Teka, asa na ba yung walis tambo? Anong gagawin mo? Oy, di tatakutin ko kung sino man yung nasa labas. Ano? Tayo yung matatakot? Linda. Chong, lika na, samahan mo ako. Dito ka lang, Marisa. Bantayan mo lang si Brian. Tay, Glenda, teka lang. Diyan ka lang. Umalis ka dyan sa higaan, dali! Marisa! Si Brian, alisin mo dyan! Brenda, ikandado mo pinto! Ha? Opo! Kaka, bakit ano nangyayari? Dito tayo sa may Santo Niño! Tay! Tay, bakit? Brenda, ano nangyayari? Sino na sa labas? Hindi sino! Ano? Ha? Shh! Huwag kayo aso. Itim na aso sa silong niya, Marisa. Itim na aso? Uy, aso lang pala. Hindi lang basta aso. nasa silong. Nakatapat sa higa ni Brian. Nakanganga. Tay, anong, anong gagawin natin? Dito lang tayo. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa altar. Mawawa natin yan. Ma mawawa natin yan. Magdasal kayo, mga anak. Magdasal kayo. Papa at Hasmin, hindi ko personal na nakita ang itim na aso. Pero naniniwala si Glenda at tatay na hindi ito ordinaryong aso lang. Dahil una sa lahat, mas malaki ito kahit pa sa anong malaking lahi ng aso. At pangalawa, bakit ito pupwesto sa silong namin at tatapat sa bandang hinihigaan namin? Sabi ng tatay, Aswang lang daw ang pwedeng gumawa nun. At Popoy at Hasmin, sa mga sumunod na araw, iba-ibang hindi maipaliwanag na pangyayari na ang naranasan namin. May mga pagkakataon na pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Minsan naman, may kung sinong biglang dadaan sa bintana at sa bilis ng pagdaan na tila anino na lang ang nakikita ko. Minsan naman, may sumisitsit sa labas ng bahay namin. Una, sa gabi lang. Pero kalaunan, kahit tanghaling tapat, ay naririnig namin. At ang pinakanabahala ako, ultimo mga kakilala naming napapadaan sa tapat ng bahay namin, may napapansin din. Tinatanong nila ako kung sino daw yung matandang babaeng kasama namin sa bahay. Kasi madalas daw silang may nakikitang babae na nakatayo sa pinto o di naman kaya inasa eh, bintana at nakasilip sa loob ng bahay namin. At minsan pa nga daw inasa eh, nasa loob mismo ng bahay. Popoy at Hasmin, binaliwala ko lang lahat ng yun. Ayoko kasing takutin ng sarili ko. At ayoko ring maniwala sa mga bagay na walang paliwanag. Pero makalipas ang ilang linggo, biglang nagkasakit si Brian. Nagising na lang ako isang umaga dahil sa iyak niya. Inaapoy pala siya ng lagnat. Dali-dali kaming sumugod sa ospital noon. Ang nakapagtataka, tira naglalaro ang lagnat ni Brian. Lalagnatin siya, mawawala, sabay lalagnatin ulit. At ang masama pa nga nito, hindi matukoy ng doktor kung ano ang sakit ng anak ko. Nak, may dala akong pagkain. Kumain ka muna. Salamat, Tay. Kayo po kumain na? Ah, oo, tapos na. Tay, upo ka oh. Ay, salamat. Kumusta na si Brian? Ganun pa rin, Tay. Hindi pa rin bumababa yung lagnat niya. Ay, ayan. Kung hindi pa napagod sa kakaiyak, hindi pa rin makakatulog. Pinalipat na nga kami dito sa ward na walang tao kasi nagre-reklamo yung mga katabi naming pasyente. Hindi daw sila makapagpahinga dahil sa iyak ni Brian. Eh, ano bang sabi ng doktor? Ay, isa pa yun tay. Ewan ko ba sa mga doktor dito? Wala silang masabi. Hindi daw nila alam kung anong dahilan. Ha? Eh, anak, halos isang linggo na dito si Brian ha. Ito nga eh. Kinuhanan ng dugo si Brian nung isang araw. Naantay ko na lang yung resulta. Baka maya-maya lang darating na yung doktor, Tay. <sighs> ano kaya ang sakit ng apo ko? Uh, ikaw, okay ka lang ba? Ayaw mo bang umuwi para magpahinga? Okay lang ako, Tay. Hindi ko naman pwedeng iwan yung anak ko eh. <sighs> Naaawa na ako sa bata, Tay. Awang-awa na ako. Hirap na hirap na yung anak ko eh. Buti na lang anak ng tito si Glenda. Sandali nga lang, wala pang trabaho yan sa Pampanga. Wala na, tay. Sabi kami nag-resign eh. Ayaw niya na dun sa pinasukan namin. Eh, ano bang meron to, anak? Eh, tay. Magandang umaga po. Eh, magandang umaga din. Uh, Dok, ano ho? Ano ho sakit ni Brian? Um, ma'am, eh, pasensya na po ha, ah, pero mas mabuti po siguro kung ilipat niyo na lang ng ospital si Brian. Ho? Humingi po ako ng taod, ma'am, pero hindi po namin malaman kung anong problema ng bata eh. Eh, baka po mas maganda kung ilipat nyo na lang siya sa mas malaking ospital o kaya sa may Maynila. Doon po panigurado mas maraming silang test na kayang gawin. Mas modernong gamit at mas maraming espesyalista. So ano ho? Uuwi na lang kami? Um, yun na lang pong mas magandang hakbang kasi ho, kaya naman gawin sa bahay nyo yung mga ginagawa kay Brian dito. Pasensya na po talaga, ma'am. <laughs> Sige po, Dok. Maraming salamat. Sige po. Um, pipirmahan ko na po yung authorization papers para makalabas na po kayo anytime na gusto nyo. Basta pumunta na lang po kayo sa nurse station. Uh, sige, maraming salamat. Sige po. Ano? Uuwi na tayo? Eh, wala naman tayong magagawa eh. Marisa! Tay? Marisa! Tay, bakit? Ah, dito si Manong Toto. Sino hong Manong Toto? Eh, yung kapitbahay natin dati. Naalala mo nung bata ka pa, yung albularyo. Tay, albularyo? Oo. Eh, bakit ka naman nagdala ng albularyo? Marisa, isang linggo nang may sakit si Brian. Yung mga doktor hindi malaman anong dahilan. Eh, baka hindi nga doktor ang kailangan ng bata. Eh, dahil baka hindi pantao ang dahilan ng sakit niya eh. Huwag ka na Papasukin ko na si Manong Toto ha. Tay, tay sandali. Uh, Manong Toto, uh, tara ho, pumasok na ho kayo. Uh, salamat. Uh, uh, salamat. Uh, Manong, ito ho si Marisa. Yung anak ko ho. Uh, tandaan niyo pa. Ay, uh, oo naman. uh, kamusta ho? Um, Manong Toto, pasensya na po ha. Pero ayoko po sana ipagalaw yung anak ko. Ay, nako, nako. Eh, hindi, iha. Eh, eh titignan ko lang yung bata. Nakwento kasi sa akin ng tatay mo yung nangyari. Nag-aalala lang ako. Eh, titignan ko lang siya. Wala akong ibang gagawin. Uh, sige na, sige na. Ay, eto na ba si Brian? Oo, oh, no, ha? Ah. Uh, ano ha, Manong Toto? Eh, marami hong bumabati sa batang ito, ano? Apo, Oo, simula eh. nung ipinanganak, mm. lahat ng makakita. Eh, kita nyo naman ho, napakagawat po ng batang yan. Nakotang, Eh, Marisa, itawid nyo ng dagat tong bata. Huh? Itawid nyo ng dagat para hindi masundan ang hindi natin katulad. Yung lagnat na yan, mga hindi kauri natin na may gawa niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, Itawid nyo na agad ng dagat itong bata. Sumakay kayong barko. Pumunta kayong Maynila, basta yung malayo dito. Uh, ano pong di natin katulad? Eh, alam mo na dito sa atin, na Malayo sa Kabiasnan. Mga bahay natin pinalilibutan ng gubat. Baka naririnig na mga di nating kauri na may magandang bata dito. Ako, lapiti pa naman ang sanggol, ang mga buntis, ng... Ano ta? Bumili na kayo ng tiket sa barko. Pa- papuntang Maynila sa lalong madaling panahon. Uh, uh, oh, sige ho, sige. Uh, eh, bumili ka na, ha? Uh, oh, oh, sige ho. Oo, oh, sige. Mauna na ako. Mahirap na magpaabot ng sobrang gabi. Sige, Marisa. Sige ho. Maraming salamat po. Ano, anak? Tay, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng matandang yun? Anak, sa tanda kong ito, sa tinagal-tagal ko nang nakatara dito, mas naniniwala pa ako sa mga sinasabi ng mas nakakatanda sa akin kaysa sa doktor. Kasi kahit ako marami akong nakikita, nararanasan at nararamdaman na hindi maipaliwanag ng kahit sinong doktor. Hindi pinaniniwalaan ng ibang tao. Alam mo yan, Marisa kahit ikaw aminin mo, minsan ka nang pinaglaruan ng mga lamang lupa. Sige po, tay. Bukas na bukas din, bibili tayo ng tiket pa Maynila. Popoy at Hasmin, kahit alam kong malaki ang posibilidad na pinaglalaroan ng engkanto o kung ano man ang anak ko, ay pwede ring nabati. Pero mas ginusto kong maniwala na may siyentipikong dahilan kung bakit hindi mawala-wala ang sakit ni Brian. Lahat ng bagay may dahilan. Lahat may ugat. Ayokong sumuko na lang at aminin na oo, engkanto o ang aswang ang may gawa ng lahat. Kasi kapag kaganon, parang inamin ko na rin na wala ng lunas ang sakit ng anak ko. Kapag may medical na eksplanasyon kasi, siguradong meron at merong gamot. Pumayag ako sa sinabi ni Manong Toto na itawid si Brian ng dagat. Hindi dahil sa naniniwala akong iyon ang luna sa sakit niya, kundi dahil balak ko talagang dalhin siya sa mas malaking ospital sa Maynila. Kaya agad kaming bumili ng tiket sa barko. Pero dahil sa dami ng pasahero, Inabot pa ng dalawang araw bago ang petsa ng biyahe namin. Mabigat man sa loob kong pag-antayin pa ng dalawang araw ang anak ko, eh wala naman akong magagawa. Mataimtim na lang akong nanalangin na sana may milagrong mangyari at gumaling ang anak ko sa loob ng dalawang araw na yun. Nagantay lang kami, Popoy at Hasmin. Yun na siguro ang pinakamahabang dalawang araw ng buhay ko. Wala akong ginawa kundi bantayan lang si Brian at ipagdasal. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng pag-alis namin. Hala, nakatulog ako. Anong oras na ba? Ako, hapon na pala. Hmm, buti naman tulog lang ni si Brian. Asan na ba si tatay? Kailangan ko na ilagay sa maleta tong mga damit namin eh. Mamaya na yung biyahe namin pa Maynila. Tay? Tay? Tay? Nasa labas kaya siya? Masilip nga sa pintana. Ah, ayun. Sa asampay naman pala. May kausap pa natin kumari niya. Tay? Tay? Ah. Asan ho yung maleta ko? Ay, teka. Ako na kukuha. Ah, sige ho. Tapusin ko lang to. Ay, alisin ko na nga yung mga damit namin. Oh, Marisa. Oh, heto na yung maleta. Oh. Ah, salamat po. Sino yung kausap niyo, Tay? Kumari niyo? Kausap? Ano kausap? Ah, y- yung babae ho. Sa tabi niyo kanina. Ah, Marisa, wala akong kasama kanina. Tay, tay mayroon. Nasa tapat ninyo kanina habang nasasampay kayo. Nakatingin pa dito sa bahay eh. Anak, wala. O- okay. Si- siguro namamalikmata lang ako. Si Brian nagising. Baby. Baby, sorry. Maingay ba, Mama? Tay? Oh, bakit? Tay, tay, sobrang init ni Brian. Tay! Eh, may lagnat eh. Tay, hindi. Sobrang init yung ngayon. Sobra talaga. Tay, tay, dalhin na natin sa ospital si Brian. Dalhin na natin sa ospital, tay. Tawagin mo na si Kuya Dodong. Sabihin mo, hati tayo sa ospital. Anak, hindi. Pumunta na tayo sa pier. Tay! Anak, mabiyahin na tayo eh. Kailangan lang itawid yung bata. Tay, utang na loob naman. No? Naniniwala ka ba talaga doon? Doktor ang kailangan na anak ko. Dalhin na natin siya sa ospital. Eh, anak, Tay, ano ba? Tawagin niyo na po si Kuya Dodong. Dalian niyo na po. Oh, si oh, sige, sige. Brian, Brian, anak, sandali lang ha. Dadalhin ka na ni Mama sa ospital. Dadalhin kita sa ospital. Tay! Tay! Anak, kaya na! Ano? Kaya na si Kuya Dodong mo! Kuya, tara na, dalhin mo na kami sa bayan. Ah, ah, ah, sige, akin na yung bata. Ako na po. I-start mo na yung sasakyan. Dali na po. Ah, eh, sige, sige. Tay, ay yung bag ko. Dalhin mo. Ah, ah Oo, oh, eh, ito. Ah, Marisa, sakay ka na sa likod. Eh, eh, Tay, doon ka na sa harap. Oo, oh, sige. Kuya, kuya, dalihan mo. Parang amaw mo na. Oo oh, na, ito na. Ito na. Kuya, dalian mo. Pinibilis ako na nga eh. Siyempre, mag-iingat ako. Baka mamaya mabangga pa tayo. Marisa, kumalma ka lang. Tumo. Ipisan mo na. Ito na nga eh. Panginoon Isan po. Huwag naman po. Huwag ah, ah, naman po. Kuya Dong, oh. bilisan mo ba? Ito na nga oh. Huwag ka na maingay. Pinibilisan ko na eh. Malapit na nga tayo eh. Tay, tay, kontakin mo si Glenda. Sabihin mo sa ospital tayo puntahan, ha? Baka antayin niya tayo sa pere. Oo, oh, ah, ah, ah, sige, sige. Kuya, malayo pa ba? Ito na, ito na. Papasok na tayo ng bayan. Ilang kanto na lang. Nasa ospital na tayo. Lapit na pala. Ah, ito Malapit na, anak. Malapit na. Konting na lang. Tay, Oh, bakit? Oh, tay, nangyari? tay, si... Oh. Brian! bakit? Tay, si Brian! Ano? Tay, Hindi na umi... Hindi na umiiyak! Ha? Patingin! Patingin! Tay, si Brian! Ako! Brian! Akin na, akin Brian! Brian, Brian anak! Brian! Ah, Brian! Marisa, malapit na tayo sa ospital! Brian! Marisa, muna! Nak, nak, Tulog na! Gisingan Nak! Anak gising, Nay! Nay! Nay! Anak! Nay! Nay! Nay! Popoy at Hasmin, hindi na nakayanan ng anak kong labanan ng sakit niya. Tuluyan nang bumigay ang maliit niyang katawan. Hindi na niya naantay na madala ko siya sa Maynila. Napakasakit. Sobrang, sobrang sakit para sa akin. Hindi lang dahil sa nawala ang anak ko, kundi dahil sa sobrang paghihirap na naranasan niya sa loob ng ilang linggo. Ang liit lang niya, Popoy at Hasmin. At wala siyang ibang naramdaman sa mabilis niyang buhay kundi ang sakit. Wala siyang ibang naranasan kundi ang umiyak. Halos mabaliw ako noon kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari. Wala akong matinong paliwanag sa sarili ko. Wala akong matinong sagot sa ibang tao kung bakit. Bakit namatay ang anak ko? Magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ko. Malaking galit sa lahat ng posibleng dahilan ng pagkawala ni Brian. Mula sa walang silbing doktor hanggang sa mga taong lumapit kay Brian. Pati ang gubat sa paligid namin gusto kong sunugin. At inaamin ko, Popoy at Hasmin, may pagkakataon na gusto kong lumuwas ng Maynila, sugurin si Zenaida at patayin. Dahil kapag naiisip ko ang mga pangyayari, na baka siya nga ang may dahilan ng lahat. Baka siya nga ang matandang babaeng nakikita ng mga tao na umaaligid-aligid sa bahay namin. At ang babaeng nakita ko sa tabi ni tatay nung araw na mawala si Brian. Total, siya lang naman ang may kakaibang banta sa akin. At ginawa ko ngayon, yun, Popoy at Hasmin. Baliw na akong baliw pero bumalik ako ng Pampanga para kumprontahin si Sinaida. Kasi kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung ano ang totoong nangyari sa anak ko. Pero hindi ko na nakita pa si Sinaida. Iba na ang namamahala ng construction company. Wala na ang buong pamilya nila at wala rin makapagturo sa akin kung nasan sila. Pero kalaunan, po at Hasmin, nalaman kong namatay pala si Rene sa isang aksidente. Nagmaneho siya ng lasing. Dahilan para bumangga ang sasakyan niya sa kasalubong na bus. Naisip ko, kaya ba ganun na lang ang banta sa akin ni Sinaida? Nakukunin niya ang anak ko kapalit ni Rene. Pero Popoy at Hasmin, pwede ring may iba talagang sakit si Brian. O baka nagpabaya talaga ako. Hindi ko alam. Hanggang sa mga panahong ito ay wala pa rin akong mabuong paliwanag. Sa halip, hinayaan ko na lang lumipas ang panahon. Pinutol ko ang komunikasyon ko kay Benny kasi wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Wala na siyang anak na makikita pag uwi niya. Baka mamaya, ay isipan pa niya ako ng hindi maganda. Alangan namang sabihin kong kinuha ng mga engkanto ang anak namin. Kaya naman nagtago na lang ako at sinubukang magbagong buhay. Lumipas ang ilang dekada. Eto na ako ngayon. May sarili ng pamilya. May mapagmahal na asawa at isang anak. Masaya na kami. Pero Popoy at Hasmin, pinili kong hindi ipaalam sa kanila ang naging karanasan ko. Kahit ang tatay, si Glenda at iba pa naming mga kamag-anak ay pinili na ring manahimik. Naisip ko lang na ibahagi sa inyo ang kwento ko para magsilbing babala. Huwag baliwalain ang posibilidad na hindi lang ordinaryong tao ang nabubuhay sa mundong ito. At hanggat maaari, mag-iingat sa mga taong nakakasalamuha mo. Lalong-lalo na nga ang mga taong hindi mo lubusang kakilala. Baka mamaya, konting mali mo lang, e gantihan ka na nila ng higit pa sa naaangkop. Wala na akong iba pang masasabi, Popoy at Hasmin. Bahala na kayo at ang mga listeners niyong humusga sa naging karanasan ko. Huwag niyo sanang isiping baliw ako dahil malaki pa rin ang paniniwala at takot ko sa Diyos. Normal pa rin naman ang buhay ko. May bahid nga lang na malungkot na nakaraan. Isang nakaraan na hanggang ngayon ay dinadalaw-dalaw pa rin ako. Napapaisip pa rin ako kung paano hindi nangyari ang mga nangyari. Paano kung buhay pa ang panganay ko? Ano kaya ang buhay ko ngayon? At higit sa lahat, ano kaya ang naging buhay niya? Hanggang dito na lang ang liham ko, Popoy at Hasmin. Maraming maraming salamat sa paglaan ng oras para sa akin. God bless sa inyo at sa buong MOR 101.9. Lubos na gumagalang. Marisa Dear MOR Tama na mga katatakutan. 143, I love you. 143, yan po ang ating tamang oras Sa itsan ngayon ng Bear Brand Instant Enervon Tablet, Halsim Cement, Panadol at ng Summit Drinking Water. Sige na, shake it off. Uh, uh, iwas-iwas na ang inyong mga kamay muna para sa mga natakot, sa mga kinilabutan, para sa Correct. mga namig, para sa mga nagulat dun sa... Psst, psst, may uwi si nanay. <laughs> manok, manok. <laughs> Uy, grabe, nakakatakot yun ha. Mm. Na-orkot ako sa Thunderbolt. <laughs> yung biglang mga kilos na gano'n, oh. nasa poste lang. Tapos, tapos biglang, biglang nasa balor na. Biglang... Pero natakot ako dun sa eksena ng ano, may a- asusena sa anik, mm. sa ilalim ng balor, tapos nakaano, yung ngangabo, nakabong ano, nakangangay. <laughs> nakangangay doon sa harapan ng ano mismo, doon mm. sa hmm. ilalim mismo ng higaan ng ano, baget. Ay, ay nako, talaga naman nakakatakot yung mga ganyan mga kwento. Akala natin para sa ah, atin, lalo na dito sa Manila, mga Correct. kwento-kwento lang yan. Akala Pero, mga jijing ano lang, kwentong mm. barbero, mga ganyan-ganyan. Oh, pero sa, ikaw, meron ka bang uh, memory na ah, ganyan, Asmin? Wala akong actually, yung, yung encounter talaga, yung personal encounter, encounter mm. with yung mga ganyang inka-inkantisimong ganyan. Ay, nako, ayoko hindi ko <laughs> pinapanalangin. mm. Sabi ko nga, if ever na makakita ko siguro, Diyos ko Lord, dalawa lang yan. It's either mahimatay ako, at atakihin ako. Yeah, but, doon lang yun. Oh, Pero, ako meron akong uh, experience yan, Hasmin. Doon sa unang-una namin pamangkin. Kasi may mga ganyan oh, daw yan. Eh. Alam oh. mo yung oh. tik-tik? Yes, na uh, corrected ba? Yung, uh, ah, yung eh, umaano sa... Tik-tik, yung, ti, yeah, tik-tik. Yung ano ng aswang. Yung jaryo, yung jaryo yung tik-tik. yun ang alam ko. Charig. <laughs> Hindi yung tik-tik, ayun nga daw yung ano. Yung parang, mahaba yung dila, oh, ganyan. Oh. Kasi born, first apo, ganun yung uh, unang-una kong pamangkin. Correctional. Parang merong, uh, eh, yung uh, bahay namin noon sa Ah, diyan sa Marikina, parang may ano, uh, nasa bubungan. Oo, ay! Ganyan, nandun yung kwarto na ate ko. Eh, may narinig pagkagabi mm-hmm. na tik basta pa, Baka parang bomba ganun. na yung nak- naririnig ninyo. Wala Charing. naman. Iba iba pa yun. Iba pa yung bomba na dyaryo dun sa tik-tik na dyaryo. Magkaiba yan, Asmin. Meron okay. pa ang barako eh. Oo. <laughs> Alam mo yan. Mm, Pero yun gan- nga. Ganun. Kaya parang uh, pinag-ingat din yung uh, kapatid ko. Kasi mm-hmm. alam mo na may mga thunders din siya. Sa Marikina yan ha. Ano Correct. na yan ha. Medyo marami ng tao dyan. Pero may narinig kasi sila. Mm-hmm. Tapos gumaganon sa bubong. Bukod dun sa mga pusa. Oo. Oh, oh, oh, oh. oh. Kasi mga pusa pag uh, narinig mga mo naman. Naglakad dyan. Biglang mamaya <laughs> Gagano na yun eh. O, Ako tapos naman- kinabukasan may mga kuting na yan. Ako naman po, po, yung mga baby pa yung mga syupatembang ko, mga baby pa yung mga kapatid ko, kasi Mm. ako nagbabantay sa kanila. Sa isang kwarto doon kami lahat. Oo. Tapos yun nga, ah, ako din, yung, yung parang yung bintana namin, katapat nung kasi bubong. Bubong Oh, nung ganun, kabilang ganun, oh. balor, So, ganon din. Eh, na, nauso na naalala mo noon, yung nauso yung mga aswang-aswang sa Maynila. <laughs> Oo. Di ba nga sa mga squatters area, actually doon lagi may balitang aswang. Daw, Oo. 'di ba? Kaya yun, ginagawa ko kapag natutulog kami, nakasarado lahat ng bintana. No. Kasi very sensitive ako, Popoy. Mm. Yung may konting kalampag lang. Tapos mukha lang akong tanga kasi naglagay ako ng mga bawang talaga sa paligid ng mga bintana <laughs> namin, mga asin-asin, ganyan. So, so yun, sinunod ko rin lang kahit na wala naman ako nakikita. Pero just to make sure, di ba, wala naman mawawala kapag uh, ikaw yung nag-ingat, naniwala, naniwala ka rin naman, mm. di ba? Pero yun nga, sa probinsya naman, sa Ilocos, yun nga, kasi yun yung classic na alam mo yung mga bintana na ano, na parang Malalaki? sinusuwa, oo, yung kapi kapis, gawa sa kapis. Oo. Yung parang any-any dudukwangan ng manananggal, ah, ganon. Ah, akala ko naman any, any monument eh, bigla may maglalabas ang bandila ng Pilipinas at ipoproklama ang kalayaan, kalayaan ng Pilipinas. Kasi ganun siya. Ano, Hindi eh. ganon. Hindi ganon? Hindi ganon, yun nga, yung any moment bubukasan ng manananggal. Ang ginagawa ko talaga, ever since the world began, pag natutulog ako, mm. hanggang ngayon, sinasarado ko lahat ng bintana. Kasi Even in my room. Correct. Mm. Even in my room, sarado lahat ng bintana, Popo. Sige, magkaaminan tayo, Hasmin. Uh, ah, tayo tayo eh, parehas ba tayo naniniwala sa mga ganyan? Ako, ah... Uh, naniniwala ako pero ayoko makakita. Ayan, ako rin naniniwala ako ayoko makakita at kahit sa edad ko to, kahit na nakikinig ang mga anak ko ngayon na, na syempre ang tapang-tapang <laughs> macho si daddy eh. Correct. Uh, pero talagang isinasarad ko rin ang uh, bintana. Nagugulat pa rin ako kapag ka ah, merong mga uh, ano, merong mga kakaiba ng mga naririnig True. ganyan. May, ano sa bahay namin, Popoy, alam mo mga ganyang eksena. Hmm. Yung ang nakaka-experience lagi yun yung kapatid ko, yung kasi nga kapatid ko mahilig magpuyat kasi nga gumagawa ng project. Ah. Yung mga tip tipong may dumadaan sa harap ng bintana namin, mhm. gano'n, mm-hmm. na parang nakaitim lang siya na something, tapos maluloko yung kapatid ko, wala namang dumaan, gano'n. Yo, minsan, Pero parang Gina, nakasana, justify oh, mo na lang na, hindi, lang pa, yan, parang ganyan. ilaw lang yan, may dumaan lang na sasakyan. Correct, malaking check. Tapos yun nga, meron din akong, eto, one time, just ko last week po, po, mm. natatawa ako sa sarili ko, promise. Dahil? Nagising ako ng madaling araw, mga alas 3. Sabi nga nila kasi alas 3 daw, ayun daw yung oras ng mga kineme, di ba? <laughs> Nagising ako ng alas 3, saktong-sakto alas 3. Sabi ko, nauuhaw ako, pupunta nakapunta nga ako dun sa kusina. Ah. So, binuksan ko yung ilaw lang sa kwarto ko. Tapos naloka ako, pagpunta ko ng kusina, biglang nagsara yung pintuan ko. Wala naman tao. Sabi ko, ay baka yung kapatid ko, naanimpungatan din siguro kasi nandun yung kapatid ko sa kwarto. Tapos paglabas ko dun sa kusina, kumuha ako ng ice. Ay, may narinig talaga akong something dun sa banyo. Biglang mm. nagbukas yung ano, yung yung gripo. Sabi ko, ay baka juminggil lang yung pudang ko, deadman na. Pagpasok ko sa kwarto to. tulog na, tulog. Hindi, pagpasok ko sa mm. kwarto ko, gising yung kapatid ko. Aha. Oo, may something daw, sabi niya. Ano ang ginawa ko? Lo, anong yung something na yun? Kaya bago ko pinatay yung ilaw, Popoy, ay pinlashlatan ko yung buong paligid. Mamaya may mga nakakapit na sa kisame o whatever. May mga something nga na nakatingin naka, sa'yo. Correct. Hindi na <laughs> talaga ako nakatulog nung gabom na yun. Yeah, nakatulog bas, ako umaga na. Basta ako naka-experience yan talaga first hand as means sa, ano, naglalakad ako nito ha, sa mm. River Park, sa Marikina River Park. This happened uh, nung college pa ako. Mm. Ay, naglalakad ako diyan kasama yung uh, ilang uh, mga barkada. Mm. Yung mga ganyan, yung mga sumisit. Sa ilalim ng tulay ng uh, Marikina Hasmin. Gumaganyan, no? Oh. oh. Psst, gumaganon. Ay, eh, medyo ko. madilim dun eh. Psst, gumaganon. Sabi, Pogi, ay, pwede naman pala. Ano yun? Pogi <laughs> magkano? Ayan na nga, sinasabi ko mga baklang manananggal yan mga manananggal ng lakas sa mga kalalakihan. Pogi. <laughs> Ano naman kapatid ko, naluloka ako, nag-text. Oh. Ito yung kapatid ko nga nakaranas ng kababalaghan. Ayan Sabi na. niya, ate, kinamalas-malasan. Sabi niya, nawalan ng gas, hindi nakapagluto. <laughs> Akala so, ko naman kung ano yung malas-malas, eh, nawalan pala tayo ng mm. gas. Mm. So, may something talaga. Sinasabi, uling kayo dyan sa bahay. <laughs> kailangan ko na lapang. Anyway, mga kapamilya, o yan na nga. Anyway, basta isa lang ang realization dyan, Popoy. Mm. Dapat uh, matuto din tayo. Walang mawawala kapag naniwala tayo. Uh-huh. ba diba? Maging uh, uh, alalahanin natin na hindi lang talaga tayo ang nabubuhay sa mundong ibabaw. Mm-hmm. Meron ding iba kaya naman respeto sa mga ganyang kauri natin at minsan maniwala tayo sa mga thunder, mm-hmm. di ba? Dahil hindi naman nila sasabihin niya ng wala-wala lang. Correct, malaking check. Yan. Kaya naman maraming maraming salamat po ha, sa lahat ng mga nag-text ng inyong mga reaksyon at syempre sa mga tumatawag sa ating linya. Bagamat kulang na po tayo sa oras, marami pa po kayong uh, oras para sa mga susunod nating mga pagkakarinigan. Correct, malaking check. Kaya naman bago tayo mag-hashtag it's video kay Friday Marilyn, napakaganda ng ating kanta ha. Tal- talagang akmang-akma sa araw ng patay, ha? Ito, may babatiin ako. Itong kantang to dedicated sa'yo, ha? Hi to Apple Isol Reyes. Ayan, ulitin ko, Apple Isol Reyes. Hi, whatever happens daw, I'm always here for you all the time. I'll be waiting whatever it takes. God bless you and your family. I miss you so much. Galing yan sa aking uh, sa aking uh, napaka-poging nurse si Philip Owen Banal. Thank Ayan you so Tumutunog much. Tumutunog na ang uh, karaoke. Correct dedicated sa'yo to, Apple. O, Mm. ito na. Thank you. Check mic. Charing. Oh, ah, praktisadong praktisado kami nito ni Yasmin. Ay, naku, napaka. Araw kasi ng tegi. <laughs> Hindi ko nga alam kung saan ang mga tigil nito, Yasmin. Eh. Oo. eh, bahala na. Carry mo na yung popoy. Go. <laughs> Naway, hindi po tayo dalawin mamayang gaboom, ha? let's just... uh, Kami po ang uh, dadalaw sa inyo dyan. Let's just let uh, the love begin. Look at us. Ain't it funny? Or it's just beginner's luck? Maybe. Mm, with just one touch. Two different people from such different worlds apart has touched each other's heart like candles in the dark. So if it's time for us, we gotta take it, take the chance, the chance to make it now. Let the love begin, let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we've found. Make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it end. Let the love begin. Dito na tayo magkakatalo. Ito na siya, pasintabi. Here we are, so close together. I can feel the fire start. Between us. O, oh, di ba? Talong-talo. We've come this far. Too far to stop it now. If this is meant to be. It's meant to a be. A chance for you and me. make this dream come true together now. Let the love begin. Let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we've found. Make this moment turn our hearts around. let it in. Let the love begin. Isa pa, Asmin. Now let the love begin. Let the love come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we found. Make this moment turn our hearts around. It may never, it may never come again. Let it in, let it in, let the love begin. <laughs> oh, chatting. <laughs> our treat. Uh, happy, happy Halloween mga kapamilya and happy weekend. Ingat Tama. po sa mga magbabyahe ha. Ingat sa magbabyahe. Kung nang uh, pupunta sa likod ng uh, Manibela, wag na po kayo mag-inom. Alam namin mga kasama nyo, mga ano nyo, mga kamag-anak, di ba? Basta mag-ingat po sa biyahe. At ang mga chikiting patrol, ingatan. At yung mga iiwang bahay, ay uh, iwanan nyo po ng nakabukas. Iwanan nyo. Huwag dadali niya. <laughs> Mahirap pong dali niya. Malamang ilactum nyo yan, di ba? Kung gusto nyo may mauwian pa kayo mga salas at mga TV retret. Programa ang Dear MOR, inihatid sa ngayon ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. Five minutes bago mag uh, alas dos ng hapon. Oras naman yan, hatid sa ngayon ng Bear Brand Instant Loperamide Diet Tabs, Hinebra San Miguel at Nangnes Fruta. Abangan ang ating Dear MOR Weekends Awards kasama ang King and Queen of Hearts si Miss M at si Reggie V. Samantala kami naman ni Popoy, magbabalik kami sa Monday. Susunod, programang playlist mo kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life.